Thank you. I can be your ice cream man and you can be my paradise. You could probably spend the night, but if you lick my lolly. Right. Przyszedłem sam, zabrałem dwie. Wychodzimy we troje do nowego AMG. Przyszedłem sam, zabrałem dwie. Wychodzimy we troje, w samochodzie robię je. Na podłodze robię je, na kanapie robię je. Wkładaj go do buzi, zanim roztopi się. Na balkonie robię je, na komodzie robię je. Wkładaj go do buzi, zanim roztopi się. Yeah. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Grab her by the hair, yeah. I made her drop and give me head, yeah. Now we're having sex, yeah. She wants more from the best, yeah. From the door to the floor to the bed, yeah. And now her ex is sending death threats. I told her get dressed, then moved on to my next flex. She treats the John like a headrest. It was on when I pressed it. She knows who the best is. I ain't fucking with you, dickhead, so you beg, friend. I'm only fucking with these bitches and their best friend. <laughs> She knows I'm a bad oh. you. I'm in the club with my gun and my tracksuit. I can be your ice cream man and you can be my paradise. You could probably spend the night, but oh. if you lick my lolly. Right. Przyszedłem sam, zabrałem dwie. Wychodzimy we troje do nowego AMG. Wychodzimy we troje, w samochodzie robię je Na podłodze robię je, na kanapie robię je Wkładaj go do buzi zanim roztopi się Na balkonie robię je, na komodzie robię je Wkładaj go do buzi zanim roztopi się Ona chciała naszyjnika, ja chciałem jej głowę Dlatego na szyi zostawiam jej ślady czerwone Robi mokra się jak widzi pliki fioletowe Wzięła koleżankę, chyba zrobię dzisiaj obie Silikonowe cycki jej nie mieszczą mi się w dłonie Zabieraj studentki, bo te pobotok się moje Ona mówi Malik, że to już lekka przesada W łóżku leżą dwie, a mówi, że kolejna wpada W obcasach, zostań dziś w obcasach Robić będę ciebie na marmurowych posadzkach Ej, od pasa, od mojego pasa Będziesz miała dzisiaj ślady na swoich pośladkach I can be your ice cream man and you can be my paradise. You could probably spend the night, but if you lick my lolly. Przyszedłem sam, zabrałem dwie. Wychodzimy we troje do nowego AMG. Przyszedłem sam, zabrałem dwie. Chodzimy we troje, w samochodzie robię je Na podłodze robię je, na kanapie robię je Wkładaj go do buzi zanim roztopi się Na balkonie robię je, na komodzie robię je Wkładaj go do buzi zanim roztopi się Przyszedłem tam, zabrałem je Wychodzimy we troje,